EHZ eta elkarteak ere bere biltzak nagusia egin behi du eta gurekin goizuntan Jon Irazabal arduraduna egunon zuri. Egunon. EHZ eta behar asmatzeko beharra agertzen da, zertzen orain arte formula zaharkitua? E, Boa, etzen hori, baina gauza da... Um, joan den urtean gertatu zela zinez anulazioarekin eta hori uh, izan zela pixka txoke bat bezala elkartean Beraz, bazen garai bat, ala ere, eh, baziren urte pare batzun, aseginela pentsatzen, pixkat gogoetatzen, eta e, gerora begira zer egiten altzen, egia da ala ere, festivalako geita iru urte baituela, beraz, eh, urte paketa bat. Eta hor, pixkat anulazio hori izan da mugaji bat, edo momentu importante bat, nun anitz jende elkarrekin bildu den desmuntatzeko, eta eta ez da bai da undi batzuen ere maiteko, eta pentsatu dugu pixkat hor zela momentua, Eh, indar hori guzia baliatu eta intzina segitzeko eta denen artean eh, eraikitzeko eh, geroan iraunko ja izanen den beste formatu bat behar ba, gara jauai gehiago adaptatua eta oraingo beharrei eta oraingo egoerari hobeki erantzunen lukena. Gerua ipatuko dugu biztan da, iraganari ala ere behako bat, arruxako zaparte diru mailan, zailtasunak bizi izan ditu festivalak, izan idauzen, eletan edo lekornen, analisia egin alizan zinuten? Ba, analizia egin ez bortzaz, egia da azken urteetan gerozta zailtasun gehiago zela. E, Baziren anitz, e, anitz zailtasun horienak jende gerota gutxiago urbiltzen zen azken urteetan eta teknika mailan geroz eta fresh gehiago galegiten zitin e, festivalak. taldeak ere gerozta zailago lotzeko, orain manadzerrekin eta pasatu behar behita. Eta beraz horrek gehiago zituen, gerozta fresh gehiago eta jende gutxiago. Horiek ziren ahazoin nagusiak eta mm, bai, ogek ere hori ere arazo askilaji bat zen, eta ogen saiesteko ere beharrezkoa zen beste, beste formatu iraunko joago baten eh, eh asmatzea. Mm, ja, ze edizioa ez ez zuen, eh, arotxarrak, nunbait, mugarri bat eh, izan dela erranduzu, leheno eletan ere izan zen eh, arotxarren gatik arazo handi bat, hor ere, eh, ba, mugarria, baina biurgune bat izan zen, jadanik eletakoa? Egia da, bai, eh, ondorioz, pentsatu zen, bertela beste formatu bat zuei lotu, hor ziren emeki emeki e, geroz eta talde tipiagoak, tokikoak edo gehiago taldearen edukiei interesatzen beraz eh, gure mezuarekin bat egiten zuten taldeak maiten eta olako bihurgune bat hartu zen oraingo bihurgunea hasteko aixe importantagoa izanen da hor zinez dudan hartzen maitugu den dena hor e, izanen da ez da da prozesu bat iru hilabete iraunen dituena eta hor ez dugu bat eh, gure buruari mugarik emaiten beharko den bortxaz uh, urtean behin izanen den itzordu potolo bat egin, edo ba, besta eta musika izanen diren, hori dena ez dugu bortxaz zehaztua, eta ikusiko dugu nora joanen giren, hor zinez ez dugu limiterik emaiten buruari, bat mugarik, eta siko gira, enos ez dena, dena behiz, eh, behiz ikusten eta behiz asmatzen. Garai hauei egokitua, erran duzu uh, zela beraz helburua, ondoko urteari begira ere behiz gogoetatzerakoan EHZ-eta festivala uh, zer dira gara jauek edo zer eh, liteike egokitua gaur egun? Bo, ogen erantzuna, oino ez dugu, oztako, uh, eh, iru hilabetez ogibiliko gira um, gure pentsatua dugun formatu hortan ez tabai prozesua ere maiten. Elburua da, be, iru bloketan egite ez tabai eta bidez, lehen blokean, hori izanen da pixkat, elburua, joanen baigira lehen blokean, uh, importantena izanen da, Elkartearen diagnostiko bat egitea, bahne eta kanpokoa eta uh, aldi berean ere Ipar Euskal Egiaren argazki bat ateratzea. Piskat identifikatzea zein diren hemen oraingo egoera zein den, eta orain gazteriaren edo orokorkiago Euskal Egiko biztanleriaren biztanleriaren eh, jonkak zein diren. Eta hori zait joan engira egiz eh, bilkurak antolatuak izanen dira ondoko asteetan Ipar Euskal Egiko toki desbeginetan, eta hori izanen da helburua beraz, argazki horren osatzea, Eta, mm, eta ejonkak um, azpimahatzea, atxemaitea zen diren ejonkak eta bloke, fe, bloke bakotsak helburua da ondoko blokea pixkat elikatzea, eta beraz, ez da baiaren asiera hortan pentsatzen dugu identifikatzea, bezer diren behar eta horiek sinpleki, eta gero behin hori dena e, metatuta, ondoko faseetan helburua izanen da, behar horiei nola erantzun, beraz, elkartearen funtzioa zei zaiten alditaiken, hori bigarren e, fase batean, eta azken fase batean, ebe, behin beharrak justifi, eh, identifikatuta behin funtzioa atseman ere, be forma bat atseman eta edo antolak eta manera bat, hori izanen da pixkat ez tabaidak, eh, espero dugu eh, edukiak edo mm, beharko ditugun datu horiek emanen dauzkigula emeki emeki, eta horren arabera eraikiko dugula proiektu behia. EHZ e eta elkarte bat da, hor, elburua da, xaretzia ipar euskal egia, jadanik beste elkarteekin elkar lan bat eramanez, edo horren gibilian ere zer irakurditaike? Bai, alde batetik bada saretzearen, beraz, toki desbeginetara joan eh, jende desbeginaren unkitzea, e, belaunaldi behiaren unkitzea ere, mm, orain arte festivala sobra ezagutu ez edo festivalan laguntzaile izan ez den belaunaldi horren unkitzea, eta ipar Euskal Herriko argazki hori ateratzeko momentuan, behor interes atse maiten ginen, zinez toki desbeginetan ibiltzea, beraz, eskualde bakotxean, ango jendearen atse eta atxema, fe, datu batzu atse maiteko, zinez, eh, lujaldeka edo eskualdeka, em, bere zituak, lujalde bako txeko datuak, ze askia hori zen biskatea lurua. EHZ eta ipagai goizuntan, gure gomitarekin, Jon Irazabal aguraduna, EHZ eta behasmatzen ari dira, martxotik ekeinerat, gogo eta fase izanen da, edo faseak, lehen parte bat diagnostikoa eta ipar euskal erriko argazkia eginen da, bigarrenean EHZ eta beh dute, eta irugarrenean EHZ eta berriaren formatua gertuko da. E, Jon Irazabal, egiten zinaukun, e, dena, main gainean berriz ezartzen e, zela, ala ere, zure ustez, Eh, lehenik, zer saiestu berlitaike, uh, eh, ibili estena ez uh, eh, utz beraren errepikatzeko? ustez, kasuan... Bari, bada, utz bat, utxa, ez da utxa, baina, bon, zer saiestu litaike azteko? Bo, saiestu behar dena da, enustez, bere zerbait biziki haundi edo zerbait biziki haundi tara joaitea edo sustut usu erortzen gira ere lehenago egin dugunean, beraz egestasunean beraz, ene ustez behar dugu zinez aintzina joan eta ez errepikatu orain arte egin ditugun formula horiek ohartu begira zinez ala ere azken urtetan zaila zela eh, hortatik zerbait horrekatu eh, e, edo eh, ateratzea. Beraz horrek hori saiestu behar ditaik, gero nik ez dakit soran, zer haintzinatu e, ez da bai da hortatik espero dugu zinez ateratzea ideiak eta eta hortan hori nahituko gira gero segitzeko. Beraz ikusiko jendeak zer nahi duen, zerrek motibatzen gaituen eta hola haintzinatuko gira. Eh, alderantziz, eh, dena zalantzan uh, ezartzen da ere, gauza batzu janik hor zistenen artian nahi zinukete edo zinuzketea txiki? Ba, hori ere, ez dugu hola intzinetik deuse pentsatua edo, edo mugarik ezagia, edo ez dugu helburu bat, ez dugu norapaita batu nahi hor e, txaz ez da horrekin. Zinez, dena, dena behiz ez da da, dena main gainean ezagiko dugu, bai formatua, bai, eh, bo, elburuak finkoak dira, ala ere, badakigu e, eh, elburu, elburu bakarra dela, behar proiektu handi baten sortzea, hori da, Ipar Eskolegiko gazte guziak e, eh, eh, bahne diren proiektu bat asmatzea da elburua. Gero ez dakigu bateren urtean behin izanen denez ekaineko aste buru hortan, ean urtean gauza desberdinak antolatuko diren, ean pesta eta musikaren inguruan oin ahituko den, Olako mugarik edo ez dugu emaiten gure buruari beraz, dena, dena ez da bai da dena ez da dena irauli, baina uh, oinahian gelditzen ote dira balore bat zuala ere? Bai, bai, bai, gero oinahian baloreak beti behinak gelditzen dira. Egan euskararena, edo uh, feminismoarena, ekologiarena, eta olako baloreak hainbat urtez eh, defendatu ditugunak, horiek segur, bai, hor gelditzen direla. Gero, um, behar bat behi batzu ere atsebanen ditugu, eta behar bat ejonka guzien artean ere atsebanen dugu bat beharko dena azpimahatu, edo gehiago bati eh, lotu, hori ikusiko dugu bainan bai, defenditzen ditugun baloreak behinak segitzen dira, behinak izaiten segitzen dute bai. Lehen fasearekin eh, erran gabe doa siko ziztela, diagnostiko eta iparesko alergiko argazkiarekin, martxoan hasten da, hotx, aldunen hastean, erriteko maneran, eh, bilkura publikoen datak elemanen dituzuen, nola antolatuko zizte eh, hasteko? Maumeraz, ba, beraz, bada, urte astapenetik badugu diagnostikoa antolatzen den talde bat, Beraz, um, irailetik ari dira prestatzen ez da bai prozesu hori. Eta ondoko asteetan, beraz, um, boa, istante jaterako dugu um, du guzien data, izanen dira sortzi bat itzok du Eta beti joanen da talde horretatik, beraz, diagnostikoaz okupatu den talde horretatik eh, pertsona bat edo bi joanen dira bilkura bakotxetarat, eh, animatuko dute bilkura eta Elburua da gero dena elkartzea, denetan bildu diren datu horiek elkartzea, eta bigarren faserako, ebe, oinaji bat edo osatzea, bilduma bat, hortan oinajitzeko, gero segitzeko. Jon zabal mire esker eta pasa egunon? Bai, mire esker